Avui és dijous 11 de maig de 2013 i feim una nova edició de Paraula de Tortuga. I avui una edició realment estranya. Estem ara mateix de Montserrat, del carrer Ciutat de Querétaro, i estem participant d'una festa que fa la parròquia de Sant Joan d'Àvila, precisament perquè ahir va ser el dia de Sant Joan d'Àvila, i aquí estem eh, envoltats de moltes taules de gent que està fent una torradeta aquí a la fresca amb molta alegria, amb molta tranquil·litat i amb molt de gust. sí que passarem una estoneta parlant amb la gent que participa d'aquesta festa i veient un poc quin és l'ambient del barri, d'aquesta parròquia que té un recolzament dins aquest barri bastant important. Eh, precisament també ens dona un recolzament a Ràdio Tortuga perquè eh, a dia d'avui estem ampliant unes instal·lacions que pertanyen en aquesta parròquia i veurem un poc quin és l'ambient i quines idees té la gent que participa aquí quines reflexions mos duen, quines esperances, moltes coses que mos interessa de saber de, de la gent del carrer. És a dir que anirem convidant eh, gent que pugui seure en aquesta tertúlia, esperant que participada, però també bastant improvisada, i de moment, de vora meu, amb els controls, amb el suport logístic, amb el suport també a nivell de tertulià, tenc en Jordi Caballero. Com estàs, Jordi? Hola, molt bé. Suport paraulístic, no? Li pots dir, també, no? Logístic i paraulístic suport de, de paraula. suport de paraula, de tortuga. Suport vocal. També suport tècnic, perquè mm, has fet una feina tècnica, sí, com sempre. tot tipus de suport. <laughs> sí, sí. La veritat és que no ha estat molt complicat muntar això aquí, però si mateix hem estat una estoneta. Eh? Sí, un quartet d'hora, mitja hora, sempre tens, entre que poses un cable aquí i un cable allà. I ara tenim tot això que, amb una pinta un poc estranya, perquè estem aquí parlant mentre la gent menja, i depen dir, <laughs> aquesta gent que... Què estan fent, no? Que... I mos miren així encara de a mi no me cojáis per hablar, eh? Però aquí realment què és el que passa? Què, és, I... què, és, què està passant? Ah, és el que diuen ells, pensava que m'ho estaves demanant. Efectivament. Era una pregunta com si se la fessin ells, a, a, no? aquests que mos estan mirant, que sempre hi ha dos o tres que miren cap aquí i bé, mm, cap sí, on pensar. un poc entre, entre ses 100 persones, deu haver-hi més o manco, entre ses 100 persones que hi ha aquí sempre hi ha dos o tres que t'estan mirant, si no és un, és l'altre, no? <laughs> dient què està passant. I jo crec que hi ha gent que no acaba de saber què està passant. O sigui, no acaba de saber que estem fent un programa de ràdio. Però tard o d'hora crec que tothom ho sabrà, no? <laughs> Jo crec que nosaltres mateixos no sabem molt bé què està passant. <laughs> Però el que sí sabem és que estem fent un programa de ràdio. I és una alegria per segona vegada consecutiva que Paraula de Tortuga se fa pues, d'una manera traslladant-nos a un espai distint de l'estudi i això ens fa tenir una perspectiva distinta de la realitat. Sí, sempre que et mous veus les coses d'una altra manera. I quina és aquesta perspectiva? Bé, la realitat que estem veient ara mateix eh, és una realitat molt amable i molt simpàtica. Sí, això és cert. La gent contenta amb el seu botifarró o, <laughs> o el que sigui, amb el seu torrat i de celebració. Sant Joan d'Àvila, idò, Sant Joan d'Àvila, eh, és el patró de, de sa parròquia, no? A més de I s'ha de celebrar. Fa, fa molt bona olor i fa mas, massa bona olor. I nosaltres no hem sopat. I nosaltres encara, encara no hem sopat, si Però vols que completi la frase. Tenim també altres persones col·laborant que se n'han anat a cercar una mica de menjar per posar-lo al damunt d'aquesta torradora i així pues, pegar nosaltres també una mossegada. Sí, les nostres necessitats estaran cobertes segur, cap problema. Esperam això. que sigui així i mentrestant ara que ja hem fet aquesta, aquesta entrada d'aquest programa Paraula de Tortuga, posarem un poquet de música. El primer mitjà de comunicació que et vengui al cap. Ràdio. Un animal? Tortuga. Ràdio Tortuga. Moi aussi j'ai une fête chez moi Sur les gouttières ruisselantes Je l'ai trouvé sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivrement si ne fais chez moi. Et sa traîne est brûlée, elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. Essayé avant elle. Avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Mon aussi, j'ai une fée chez moi. Depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre les heures, à la fenêtre comptant les heures. si j'ai fait chez moi. Et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser tenir entre mes doigts. Moi si j'ai une fée chez moi qui voudrait voler, mais ne le peut. quasi quasi me sap greu, té aquesta cançó d'en Sixto Rodríguez que se diu Street Boy. És un descobriment d'en Sixto Rodríguez. Jo sempre recomano que mireu aquella pel·lícula que se diu Searching for the Sugar Man. Però abans d'escoltar en Sixto hem escoltat eh, una cantant francesa que se diu Zaz, amb un tema que se diu La Fe. Fenomenal també, en eh, Zaz i fa una estona que ha arribat aquí la eh, nostra companya de Paraula de Tortuga, na Cristina, Hola, buenas tardes a todos. Creo que estoy un poquito alta, ¿no? No sé si se me oye mucho a mí. Es que a ti se te oye muy bajo y a mí se me, se me oye muy arriba. Bueno, puedes hablar así. O... Bueno, buenas tardes, San Juan de Ávila. Estamos aquí desde Radio Tortuga, radio por internet, en el programa de Pedro Feliu que se llama Paraula de Tortuga. Oye, Cristina, ¿y tú hace un momento cuando hemos empezado el programa, mm, nos puedes contar por dónde andabas? Bueno, estaba por allí metida entre la gente, observando un poco las cosas que van pasando, ¿no? Y lo que he observado me ha gustado mucho, porque veo que hay muchas familias, que hay muchos amigos, que la gente está compartiendo, no solamente las parrillas y las barbacoas y el fuego, sino también la charla, las sonrisas, la convivencia, todo lo que significa estar juntos y convivir. No sé qué opinas al respecto. Te veo muy ocupado ¿eh? con, la, con el pastel este. ¿Qué, ¿De dónde ha salido este pastel? Bueno, eh, afortunadamente... tú, siempre tienes tus recursos. ¿eh? porque aquí la gente es muy amable y hay unas ganas de compartir cosas. Llevo una Carmen y hemos ofrecido una tarta de chocolate. Bueno, muchas gracias para Mari Carmen entonces, que nos ha dado el pastel de chocolate. Y mientras tanto, Mm, por esto te lo preguntaba yo dónde estabas, porque sé que has ido a buscar unas provisiones. Claro, y una vez que, vi esto que te contaba antes, el, compartir y, el convivir y la tolerancia y el estar aquí en la calle, mm, compartiendo con la familia y los amigos, una cenita a la fresca, ah, dije, bueno, pues nosotros tenemos que participar también. como no habíamos traído nada, ni un choricito, ni una chistorra, ni un trocito de Nada, ni siquiera un champiñón. Bueno, pues Imagínate, me he ido corriendo, corriendo, corriendo, bastante lejos, por cierto, y he conseguido unas provisiones para, para Jordi, Jordi Caballero, que está aquí en la, parte técnica, y, y bueno, y para ti. Estamos ya salvados, para ti también, supongo. Bueno, sí, un poco también, sí, claro, claro que sí. Bueno, es que cuando hemos empezado y veíamos a todo el mundo comiendo, Jordi y yo nos preguntábamos, ¿qué va a ser de nosotros? Mira, y ahora mismo nos están ofreciendo bebida que también se agradece. <laughs> claro que sí, por supuesto. Estamos encantados de recibir absolutamente cualquier cosa. Yo para esto soy muy agradecido. Sí, sí. Eh, pues Además, tú tienes como un imán. La gente quiere, quiere darte cosas. Me encanta. Quieren compartir contigo, ¿eh? Esto es una buena señal, Pedro. Yo soy aquello que se dice un estómago agradecido. Bueno, eso tiene varias acepciones. Digamos que soy eh, Em, fácil de em, complacer con la comida y con la bebida. Y hablando de, esto, del pan y el vino, eh, también he estado por allí en la otra punta porque esto, bueno, está bastante concurrido. Habrá aproximadamente unas 100 personas aquí reunidas. y he estado saludando al párroco, a Juan. A Juan, a Juan Jauma. Efectivamente. Y bueno, vamos a ver si en algún momento se anima, se atreve a, venir a saludarnos. Bueno, esto con la calma y, si se anima lo sentamos aquí y nos contará cuatro cosas y esperemos que también otras personas quieran pues simplemente darnos su punto de vista. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y tú qué, qué opinas? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, yo ahora lo que veo es que todos están pasándoselo muy bien, comiendo y compartiendo, y por lo tanto nadie quiere venir a sentarse aquí a hablar a la radio, imagínate. Primero lo primero. Entonces lo que veo es lo que te decía antes, ¿no? Este, esta convivencia y este compartir, que, que bueno, que habla mucho, ¿no? De esta comunidad. Así que eh, no sé cómo lo ves tú, si tú ves lo mismo que yo. Gracias. Yo veo nos han traído un, vasito de vino, qué bueno. Pues esto es lo que veo yo. Que la gente. ¿Qué Que la gente se lo pasa bien, eh, estando juntas, en la calle, con una perspectiva pues muy de compartir, muy social, muy entrañable. Y eh, bueno, nos tratan bien. ¿Qué, qué más se puede pedir? Bueno, podemos pedir. A lo mejor un poquito de música. Un poquito de música pues vamos a lanzar un tema de vainica doble del disco. ver, ¿tú ¿qué, conoces, tema es? ¿Conoces vainica doble? Bueno, si tú me dices qué canción, a ver si puedo ayudarte. Algo así como caramelo de limón. Caramelo de limón, sí señor. ¿Qué puedes contarnos de este tema? Bueno, de este tema y de muchos temas de Vainica Doble, que son un, un dúo de la década de los 70 en la España que comenzaba a florecer. Y, bueno, y este, este dúo de chicas tenía unas canciones muy curiosas, con unas letras muy interesantes, y habla de, esos recuerdos ¿no? de la infancia, del caramelo de limón, del, significado ¿no? de los sabores de la infancia. Y, bueno, y en este disco en particular tiene unas canciones muy, muy chulas, muy curiosas, muy, hay un punto muy de, entrañables. Hay, como un punto de psicodelia en la música vainica doble. Bueno, en la música sí, y en las letras también. Y sin embargo, uno escucha esas voces y piensa en algo como más clásico, más folclórico, pero nada que ver. No, no, que va. Vamos a dar la prueba de esto. Vamos allá. magic i també hem escoltat ara mateix en Vainica Doble. Fenomenal, eh? Realment, Cristina, aquest puntet, sí, jo sempre dic, psicodèlic i com a molt dolç, no? D'aquest duo de cantants. Me das <laughs> un poco de sonido, igual puedo comentar algo. <laughs> Era como una trampa. Te ya, estaba ya. pidiendo la palabra, pero no te ya. dejaba hablar. Cosas que hacemos. los, los que llevamos el sonido. Bueno, tienes una música un poco curiosa tú, ¿eh? Porque no es que sea esto muy popular. ¿De qué hablamos? De vainica doble, claro. Debe ser, no sé, no sé, no, no sé por qué tengo una música curiosa. Bueno, pero tú tenías un tema mucho más interesante del que hablar. Mira, eh, cuando veníamos aquí pensando, ¿qué, va a ser esto? ¿Qué, vamos a hacer en medio de una fiesta, con una, en medio de una torrada, en medio de una fiesta de, una parroquia? Y bien, eh, este es un barrio que, en el que, em, bueno, no, no es que sea un barrio conflictivo ni mucho menos, pero en el que sí que hay una convivencia de distintos tipos de personas, de digamos que hay bastante inmigración, hay gente muy trabajadora, es el típico barrio obrero y, aquí la gente que está aquí precisamente pues es un reflejo de esto, este tipo de sociedad. Entonces eh, vale la pena recordar ¿no? esta convivencia que se hace en, los barrios, en los barrios que no son los barrios más... Ah, mira, qué bien, qué qué encanto es esto de aquí que nos está cuidando bueno, tú, tú cuéntale a la gente que, qué es esto que te gusta tanto. Que bueno, pues mm, ahora mismo me están hinchando chocolate y a mí realmente me, gusta. ¿Cómo, se llama usted? Bueno, aquí Paco nos ha traído una deliciosa tarta de chocolate que bueno, que Pedro ya está ahí. Estoy, encantadísimo. Muchas gracias. Ahora me Paco Claro, claro, claro que sí. Bueno, que, disfrutéis. Y, mientras tanto, y, mientras tanto, nos están preparando también. ¿Nos quiere dejar un, saludo al micro? No se anima. Uy, bueno, más tarde quizá. Más tarde tenemos que reunir a la gente que nos está alimentando así de bien porque se merecen que, bueno, nuestro reconocimiento y que nos expliquen un poco qué significa esto de cocinar para tanta gente. Es un sopalo fresco. Uso para la fresca, sí, señor. ¿Esto tiene algo que ver con el concepto de olla popular? Bueno, probablemente sí. Lo que pasa es que la olla popular surge de, de otras necesidades y de, otros, de otras demandas sociales. Las ollas populares surgieron a partir de, de una necesidad de comer y de una necesidad de comer juntos, para justamente para eso, para poder comer, para poder saciar el, hambre, ¿no? El hambre de las familias. Entonces se llegó a esta conclusión de que juntos se podía mm, hacer una, olla bien grande de arroz, con verduras, con cosas, y compartirlo, ¿no? Compartirlo en comunidad, lo que sería aquí en España una paella. Y, realmente las ollas populares tuvieron su momento de auge, sobre todo en Latinoamérica, por este motivo, porque la gente se dio cuenta que unida mm, el hambre era menos frecuente, o bueno, o se podía comer un plato de comida caliente al día. En este caso, yo lo que observo aquí es que ah, es una cena compartida, una cena comunitaria, todos traen cosas ricas para comer y, compartir. Cada uno podría estar en su casa, aislado, comiendo solo o con su pareja o con sus hijos o con sus nietos. Y sin embargo, están aquí. La verdad que se divierten mucho, o sea que <laughs> ¿quién no quiere estar aquí? Creo que, el concepto es diferente, ¿no? Es diferente en el sentido de que la necesidad no es digamos que este es un juntarse para compartir, y lo otro pues es una necesidad de, sobrevivir. Ya. Eh, bueno, también hacen falta alimentos para el alma, para sobrevivir. Y por lo tanto, con esta metáfora creo que, que digo algo también que por lo menos a mi forma de ver es muy importante ¿no? para el ser humano, que es que no podemos mm, vivir solos, que necesitamos vivir en comunidad, que necesitamos compartir necesitamos aprender de los demás y esto solo se consigue de esta manera. Entonces en esta cena, en, un encuentro como este, eh, estamos alimentándonos, digamos, eh, anímicamente, espiritualmente, en el contacto que va más allá de, del contacto físico. ¿Te refieres a esto? Claro, claro, exactamente a esto me refiero. Me refiero a, al compartir no solo el pan, sino también el, cariño, ¿no? la buena actitud, eh, la solidaridad, eh, a estas cosas me refiero, a estos, valores que seguramente mm, con la boca pequeña mucha gente puede decirlas y puede incluso proclamarlas en discursos, pero muy pocas veces se lleva a cabo, ¿no? Y, lo interesante de esto es que aquí lo estamos viviendo, lo estamos no solo viendo, sino que lo estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo eh, a estas personas que no son singulares porque muchos grupos humanos lo hacen, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y mientras tanto, <clears throat> es complicado la tarea de radio eh, cuando uno quiere comer al mismo tiempo, porque ahora mismo yo, a mí me han plantado un plato de comida caliente además. Entonces yo propongo una cosa, Cris, a ver qué te parece esto. A ver. ¿Qué te parece si ponemos otro tema? Bueno, pues sí. Tengo aquí una canción de un señor que, del que me gustaría que después nos hablases un poco más, que se llama Miguel Abuelo. Vale, muy bien. Vamos poeta. Vamos a escucharlo. Bueno, pues, ¿qué canción es? Em, estoy aquí. Vale. Ah, se llama, Estoy aquí. Mm, no, esta canción se llama originalmente Pipo la Serpiente, porque cuenta la historia de un poeta llamado Pipo Lernud, que, bueno, él se, se comparaba con una serpiente en el sentido de que con cada nueva temporada él cambiaba de piel y evolucionaba y crecía y aprendía cosas. Y por lo tanto, la conclusión es que el poeta es un poco ese ese ser que, dice las cosas que nos pasan a todos, pero que no todos sabemos decir de estas maneras tan, tan bonitas, ¿no? Bueno, vamos allá, con Pipo la Serpiente. Ya he perdido el olor de los duraznos. Mis ojos ven fantasmas en la gente al pasar. Ya he cambiado de piel en estos días. Hoy soy y otro y cuando paso no me ve El tiempo al borrarse por mis dedos no me duele. Mi cara en el espejo ya no tiene aquel color. Ya no reconozco la calle en que camino el lugar donde duermo ya no es más mi lugar. sin historias, sin tiempo y sin memoria, ah, son cosas nada más. Yo estuve muy solo, pero solo sin recuerdos. Yo estuve muy solo pero solo y nada más. Me acerco a una piedra y la miro sin pensarla. La toco sin nombrarla, la toco y nada más. eso era Miguel Abuelo i Los Abuelos de la Nada, un grup argentí que va tenir bastant d'èxit dels anys 80, que feia una música més o menys progressiva. És un grup mític ja d'aquella època, amb el seu líder, amb Miguel Abuelo, del qual després eh, van sorgir figures que han tingut també una trajectòria important, com per exemple en Andrés Calamaro, i bé, ja des de la seva formació hi havia un guitarrista que se'n va terrica, rica, un, un guitarrista ja amb, amb una trajectòria eh, que va estar tocant amb en Charlie García, eh, a un, una, una banda mítica també que se diu La màquina de fer pájaros. En definitiva, un grup eh, referent que no, a Espanya pràcticament no se va conèixer i que ara és Si bien que nos interesa pues, anem recuperant gracias a toda esta jornada de, de argentina que nos presenta una música que en aquella no es muy 80, aquí pues, no se falla. Miguel Abuelo eh, fue realmente el, poeta del que habla la canción y, y bueno, este, este poeta ha vivido aquí en Mallorca, ha vivido en Ibiza y, bueno, tuvo una evolución musical, poética y literaria muy interesante y muy importante en los años 80. Y, y bueno, llegó a Argentina mm, de regreso del exilio y de los viajes con un bagaje muy interesante de, ya, como digo, de literatura, de filosofía y de nuevas propuestas para todo lo que es el arte. Entonces, ah, como tú dices, de estas agrupaciones surgieron otros músicos que ahora son muy relevantes y muy conocidos, claro. Y bueno, y este señor se nos fue muy joven, a los 39 años. pero bueno, nos queda esta música maravillosa y esta poética y este, este sentido de la vida muy profundo. Tú sabes que en aquella época, en, los años 80, al principio de los 80, en España eh, se hablaba mucho de la movida, que era una movida cultural, musical y también que abarcaba otros aspectos, y en el que iban surgiendo grupos con más o menos exitosos, pero digamos que de, distinta calidad mm, artística. Algunos mm, que tenían una cierta vamos, que, que, sabían hacer buenas canciones, que hacían buena música, que eran creativos, como podía ser Radio Futura, bueno, algunos otros, pero junto con mucha mediocridad que también se, se colgó de este carro de la movida, haciendo pues, una música quizá muy entre pop y punk, y digamos que alejado bastante de, alejado de, de otras propuestas como las que surgían en Argentina de, un rock más contundente, eh, más quizá más profundo también en, la expresión. Claro, todas estas propuestas de las que tú hablas quizá tenían más que ver con el glamour, con, con lo fashion, con también con, romper un poco, ¿no? Con, un, con algo que traía eh, que traían cuánto, cuántas décadas fueron de, pues de dictadura 40 años aproximadamente de 40 años imagínate entonces ahí tuvo, que haber un movimiento. Era un movimiento como de libertad, pero quizás se canalizó hacia hacia pues una propuesta e, estética y sin profundizar. Bueno, porque cada uno lo hace a su manera, ¿no? Esa provocación, esa, mm, como decía antes, ese romper, ¿no? Romper con algo rígido, encorsetado, eh, con pocas con pocas posibilidades, ¿no? Otros, otros grupos, otras propuestas musicales que tengo por aquí, pues tengo por ejemplo a, a Ah, vale, vale. Yo te iba a pedir algo justamente, no sé si de Radio Futura, pero sí de Santiago Userón, que es un poco el líder, ¿no? De, Buscaremos, buscaremos. aquella movida musical. Buscaremos alguna cosa de, Santiago Serón. Si te parece, vamos a ir escuchando a Pedro Aznar. Vale, ¿y qué tienes allí en ese...? Tengo una canción que se llama Oración. Vale, muy bien. ¿Nos puedes presentar el tema? Bueno, ya lo has presentado. Oración de Pedro Aznar. si Miguel Abuelo es el gran poeta del rock argentino. Probablemente Pedro Aznar es el gran intérprete, al menos en estos momentos, del panorama actual. Es uno de los grandes músicos que hay aquí en Argentina, es un compositor, arreglista, un productor, cantante. Estuvo en la mítica banda Serú Girán junto con Charlie García y con otros grandes. Y, y hoy en día, pues eh, cada disco que, saca es un regalo, es muy recomendable. Otro músico muy desconocido en España. Y bueno, hemos aprovechado que estamos hoy en la calle eh, participando de la fiesta de San Juan de Ávila para presentar a músicos eh, argentinos y también escucharemos otro tipo de música, claro. Pero en este momento lo que vamos a hacer va a ser darle el micrófono, dar entrada a gente que ha venido a participar aquí. Y <clears throat> ahora mismo eh, tenemos a varias personas que se sientan junto a mí en, estos micrófonos de Parábola de Tortuga y, vamos a ver si nos cuentan un poco qué están haciendo en esta fiesta. A ver. ¿Qué Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Alguien se anima a decirme algo? Oh. Uy, yo creo que os, habéis quedado un poquito lejos del micrófono. Os tenéis que acercar un poquito. Bueno, pues la radio, ¿sabéis cómo funciona? ¿Habéis estado alguna vez en un programa de radio? Sí. ¿Dónde? ¿En qué programa? Uy, a ver si es mentira. ¿Sí? Ah, pues cuéntanoslo. No lo quieres contar. Bien, pues la radio es un medio de comunicación. Entonces sirve para comunicar cosas a gente que está muy lejos, sabéis, ¿no? Como tantos, como mm, otros medios. Y entonces no nos están viendo, pero nos están oyendo. Todo lo que se dice aquí frente a estos micrófonos es para que lo escuche mucha gente. A lo mejor lo escucharán 10 personas, a lo mejor mil, a lo mejor un millón. Y entonces tenéis una oportunidad para explicar cosas que queréis explicar a todo el mundo. Y la cuestión de la radio es que para participar en radio es necesario hablar. Y yo os veo que estáis aquí con ganas de participar, pero con poquitas ganas de hablar. Bueno, ¿cómo os llamáis? Esto sí que me lo podéis decir. A ver. A ver. Es lo que estoy preguntando, los nombres. ¿Quién quiere empezar y decirme su nombre? Bueno, yo soy Paula. Ah, muy bien, Paula. ¿Y cuántos años tienes? Once. voy a hacer doce. Y... Ya, ya tenemos a Paula que se ha presentado. ¿Quién más se quiere presentar? ¿Alguien más que quiera decir su nombre? Tania de 10 años, muy bien. Patricia. Patricia, ¿y qué edad tienes? 10 años. 10 años también. O sea que tenemos a, a tres chicas que se lo están pasando muy bien aquí. ¿Habéis cenado ya? A ver, ¿quién de las tres quiere contar algo de la cena, de lo que has comido? ¿Patricia? ¿Paula? Tania. No. Bien, ¿y quién quiere decirme, venís todos los años aquí? Sí. Desde, desde toda la vida. Sí, vivimos aquí detrás. Ajá. ¿Y no. ¿tú, no vives aquí detrás o no vienes todos los años? No. No has venido, es la primera vez que vienes. Sí. ¿Y qué te parece? ¿Era lo que te, habías, te esperabas? ¿Era lo que te habían contado? No. es algo distinto. ¿Qué esperabas encontrar? Pues no sé. Ah, entonces no sabías muy bien, pero te lo habían contado tus amigas. Ah, mira que mi prima. Ah, bueno. Y, y ella y tú sí que vives por aquí. Patricia. Desde toda la vida. ¿Y vais a un colegio que está por aquí cerca? Sí, yo, yo voy al de aquí. A ver, cuéntalo aquí en el micrófono. ¿Cómo se llama el colegio al que vas? Camilo José Cela. Ah, ¿y te gusta ese colegio? Sí. ¿Sabes que nosotros estuvimos un día en el colegio de Camilo José Cela porque queríamos hacer un programa desde allí? Pues al final no lo hicimos porque tuvimos problemas para organizarnos, porque esto la radio a veces nos cuesta organizarnos y no llegamos a hacerlo. ¿Te gustaría que fuésemos al colegio un día? A ver si me lo dices aquí más cerca del, micrófono. Sí. ¿Y a tus compañeros y compañeras de clase les gustaría que hiciésemos un poco de taller de radio? Yo creo que sí. ¿Y a qué curso vas? A cuarto B. Ah, ¿y, y cuál es tu profesor, profesora? <coughs> Mm. Tienes varios. Sí. Bueno, vamos a hablar del que más te guste. Porque el que menos te guste no hace falta nombrarlo. Me gusta el mío. ¿Y cómo se llama? Carlos. Carlos. ¿De qué te da clases, Carlos? Pues... De todo. De todo. Muy bien. ¿Te llevas bien con él? Sí. ¿Y vosotras? ¿Tú, Paula? Yo ¿No Yo vengo aquí todos los años porque estoy aquí en la Hermandad del Rocío de Palma de Mallorca. Ah, mira qué interesante. Y la Hermandad del Rocío todos los años se va al Rocío. Toma, ¿y te hace ilusión? Sí. ¿Y qué se hace en una peregrinación al Rocío? Pues vas allí y cuando ya has llegado te pones con toda tu hermandad y con tu carreta y todo y te vas para allí para la iglesia para rezar a la Virgen. ¿Y esto se hace también en Mallorca o solo en el Rocío? No, que yo sepa solo se hace en el Rocío porque en Mallorca lo único que hacemos, que hacemos es la subida a Yuc y, cada, último sábado del mes una, misa aquí, en, San Juan de Ávila. ¿Y la subida a Yuc qué la hacéis? ¿Una vez al año? Sí, este año se hace el 9 de junio. ¿Y cómo vais? ¿Vais en coche, en moto, en bicicleta? No, vamos, vamos allí en autocar, nos deja la mitad del camino, pero vamos vestidos de a quien quiere. Ah, ¿y tú a ti te gusta ir vestido de sevillana? Sí, y cuando llega allí te dan una vara de caña con romero, o si eres hermano, te dan una de. Mm, una, vara de. Eh, una, vara... de hierro. Y vas va bajando hasta abajo y cuando llegas se hace una misa y después por allí come y después te vuelve con la autocares. ¿Lo pasáis bien? Sí. Y esto de hoy es otra cosa distinta, pero también es divertido. Es una torrada. Es una torrada para estar con la gente, con los amigos, con las amigas, con la gente del barrio, con los vecinos. Lidia, ¿y has conocido a gente hoy? Sí. ¿A cuánta gente? Poca. A poquita gente, pero porque tú quieres, porque hay mucha gente. Sí. ¿A ti te gusta mucho ir a sitios así con mucha gente? ¿Te gusta hablar? ¿Te gusta mm, cantar? No, no te gusta cantar. Pero te gusta contar cosas. Sí. ¿Y querrías contarnos alguna cosa? Por ejemplo, nos podrías decir, si tú no vives en este barrio, ¿en qué barrio vives? En el vivero. Y esto está bastante lejos de aquí. Sí. ¿Y cómo habéis venido? ¿En un coche? Sí. Y, y allí vas a un colegio, supongo. ¿Cómo se llama? Nuestra Señora de la Consolación. ¿Y en qué curso estás? Cuarto. Ahí, las tres estáis en cuarto. No, yo estoy en sexto. Ah, bueno, tú estás en sexto porque tú eres un poco mayor. No es lo mismo cuarto que sexto. es más difícil. Mucho más. Pero bueno, esto. Al menos para mí. <laughs> así como se van sumando cursos, se va sumando la dificultad, ¿lo sabéis? Sí. ¿Pero os gusta ir al colegio? Sí, a mí sí. Más que nada es porque hay que estudiar para tener para preparar nuestro futuro y no, no, y no quedarnos en la calle. <laughs> Pues es, por eso. Pues está muy bien. Y ya sabéis mm, qué es lo que os interesa cuando seáis mayores. Yo sí. A ver. Yo quiero ser abogada. Ajá. Ah. ¿Por qué? Porque hay que estudiar mucho y tienes que saber mucho y así al menos ayudas a las personas. ¿Y a ti te gustaría estudiar mucho para poder ayudar a las personas? Sí. Sí, porque hay gente que lo está pasando mal gustaría arreglar el mundo a mi manera. Pues es un deseo que compartimos también desde este programa Parábola de Tortuga y desde esta radio, que es una radio que está, que está ubicada aquí, precisamente aquí arriba, encima de la Hermandad Rociera y que tiene un interés de que la gente pueda expresarse, pueda contar, pueda aprender, puedan ayudarse unos a otros. y Cristina y Patricia, ahora estaba diciendo Cristina, porque Cristina es esta chica que está aquí también ayudándonos. Patricia, ¿tú qué querrías ser cuando seas más grande? ¿Lo sabes ya? No. O sea que cualquier cosa, de momento. Bueno, a lo mejor hay cosas que ya sabes que no quieres ser, pero ¿te gustaría estudiar? Sí. ¿Te gustaría ir a la universidad y luego dedicarte a una profesión? Sí. Mira qué bien. ¿Y Lidia? Tania. Tania, esto es porque mi memoria es como la de los peces. ¿Sabéis qué pasa con la memoria de los peces? La de la tortuga, ¿no? <coughs> no, las tortugas tienen buena, memoria. Son los peces los que no recuerdan casi casi nada de un día para otro. Ahora me están diciendo por aquí, me están dando indicaciones. Hay un cumpleaños. Ah, hay un cumpleaños. Pues sabéis que hay un cumpleaños. ¿Conocéis a la persona que va a cumplir? No, pero lo he escuchado. Bueno, pues ¿queréis que pongamos una canción y además la cantamos todos? Sí, ¿O la cantamos así directamente? ¿La podemos cantar? La canción, Pon la bueno, canción pero porque así tiene más, más <laughs> Fíjate que Cristina sabe mucho de cantar porque ella es cantante. Entonces la podemos cantar entre todos aquí en los micrófonos. ¿Os parece buena idea? Vale. Pues entonces vamos a, vamos a hacer ahora una llamada de atención. Subiremos un poquito el volumen y lo que vamos a decir es que ahora mismo hay una persona que hoy cumple años que se llama Venceslao. Y entonces vamos a cantarle entre todos, os invitamos a todos los que estáis aquí cenando a participar y a cantarle esta canción de bienvenida para su aniversario que no sabemos muy bien cuántos años cumple, pero esperamos que nos lo cuente. Vamos allá. Por favor, un respeto, que estamos vamos a hacer una cosa. Claro que sí. Tenemos que felicitar a Vencerlao. Empezamos con la palabra cumpleaños. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Un fuerte aplauso todo el mundo para, para y la verdad que, ha venido una persona que no nos ha dicho muy bien cómo se llamaba, pero pondremos, ya que lo hemos hecho a capela, vamos a repetir el cumpleaños feliz, pero musicalmente. cumpleaños feliç a Venceslao, que encara no sabem qui és, però al Manco li hem pogut fer aquest petit homenatge. Bé, eh, la festa continua, que va a la fresca, i tenim aquí altres persones que molt gentilment han vingut a, a parlar una mica amb nosaltres. Eh, tenim una Rosa, si vols dir qualque cosa, perdona un, això de la ràdio a la fresca sempre, sempre té aquestes coses, no? De que ara surt una pitada per aquí, ara un auricular que no se sent, però sí, me pareix que ara sí que t'escoltarem, eh? Estic molt a gust, és un ambient molt agradable, el, el sopar està molt bé, l'ambient encara millor. Molt bé, na... Sole? sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí compartiendo con toda la gente de la parroquia y del barrio y bueno, y todos los que han querido venir de fuera, que como amigos y amistades, en fin. Muy bien. Y tenéis mana Margarita. Por pues lo mismo, también muy contenta de poder estar con compañeros, con gente que no estaba y de recordar estas comidas o meriendas con, con la gente de la parroquia. Molt bé, nosaltres no la sentíem molt bé perquè, perquè teníem el volumen una mica així. Ara, mem, quan te sentíem? El què? Que no te sentíem molt bé abans. Pues res, que estic molt a gust Ara i que sí. m'agraden molt aquests sopars així fraternals i que és un ambient molt maco i que té que durar molt temps. Veniu cada any? Anys. Procurem. Sí. sí. I sou del barri? Sí. sí. Molt bé. Sí, i, sí. I no sé com me podeu contar d'aquest sopar, a part de que és un ambient agradable i aquestes coses. És un bon moment per crear un pot de, un pot de germanor entre gent del barri. Sí. Pues sí, sí. I de compartir la, la comida, la, la les xarles. Bien. A dia d'avui, eh, sempre, sobretot en mitjans de comunicació, sempre se parla de crisis, de crisis, sí. de desnonaments, de s'atur, Ehm, de vegades el ehm, que enyoram són coses com aquestes. Sí. D'ajuntar-nos i de... De conèixer més la gent, canviar impressions i fer amics. Com si... Està clar que hi ha gent que, que té problemes, que ho està passant molt malament, però és distint si se, si s'està en companyia i se poden parlar coses o se té com un recolzament. Passar un rato agradable, almenys oblidar-se durant un rato pues, de les penes que puguis tindre o el sofriment. Sí, no, estas cosas, aparte de, los momentos que, estamos pasando, pues siempre es bueno hablarlo entre, entre la gente que conoces y esto, y parece que, bueno, que como que se sobrelleva un poquito mejor, ¿no? Y no vos demanaré por la situación de cada uno de vosotros, porque Eh, crec que tampoc fa falta, però sí m'agradaria saber si feis feina, si us dedicau a temes socials, si esteu, coneixeu així com de primera base jo faig d'abuela, ara ejerzo d'abuela. Ah, mira, pues és una feina també. I tant, perquè si es poden treballar els dos i, bueno, i cuiden els nets, és el que hi ha en aquest moment. Pots bueno, millor. Sí, és una, en aquest moment el que pot salvar una mica les situacions. Els, Som els avis. Els avis, les famílies que, que puguin... Que podem col·laborar, pues, a, eh, que puguin treballar més tranquils i ajudar amb els nets. El que podem, ajudar amb el que podem. Molt bé. jo també me he ara ahora en ajudar a mi hija i ejercer de abuela, pero sí que hasta hace un año y medio he trabajado en servicios sociales, en Caritas concretamente. Bueno, y, mm, supongo que en los servicios sociales sí que están notando mucho pues cómo va aumentando la necesidad ¿no? de día en día. Pues sí, contradictoriamente, mm, ahora que realmente los servicios sociales mm, están prestando eh, ayuda con más intensidad, puesto que hay más demanda, Ah, justamente es cuando tienen menos servicios, les han ido quitando proyectos y bueno, prueba de ello es que, yo no, tengo trabajo por eso. Por este motivo, ¿no? porque se han ido recortando fondos en servicios sí, sí, sí. ¿Y Margarita? Y yo sí, de momento estoy trabajando, estoy trabajando en la sapiencia con gente también de distintas formas, gente que no es ni parecido al trabajo de cuando se empezó, Antes era gente con exclusión social y ahora ya hay de todo, de todo. Mucha gente joven, gente de aquí, gente de fuera, mucho, mucho de todo. Y ¿Y qué os parece? Jo seria una pregunta a veure si queréis ir respondiéndola por turnos. Si, quan se dona aquesta situació, sé que hi ha una necessitat cada vegada més grossa, i de part d'administracions la idea és anar reteant recursos, i això pareix que de moment és així, quina és l'alternativa? Que, jo per que mi unir-nos tots i ajudar-nos uns als altres i protestar i fer la màxima manifestació, el que faci falta, però perquè es en compte que ja està bé, que, que, que prenguin uns altres mides, que el que han fet fins ara no funciona i que s'ha de fer una altra cosa. Les dues parts, no? S'ha de protestar, protestar i, i s'ha de... Ajudar-nos entre tots, però també protestar principalment, perquè no, no pot estar callat veient tot el que passa. Perquè cada vegada ja passa més de nosaltres, i no és això. Eso, unir fuerzas y pues apoyar y, acompañar y, ayudarnos en todo lo que se pueda y, bueno y seguir y seguir caminando. Yo lo mismo <laughs> más o menos que ellas, lo que pasa que no sé, te encuentras como un poco atado viendo que no hay dinero, no hay dinero, pero los, manda mandamás sí que siguen malgastando como, hasta ahora. Y, a la hora de la verdad, en cosas que tienen que, que, ser, no hay dinero. Pero para ellos malgastar y hacer y deshacer, mm, el dinero sigue como siempre. El dinero no llega para, los de siempre, para los que menos tienen. Seguimos con lo mismo de siempre. Los ricos cada vez más y los pobres cada vez más pobres. I això és una cosa que en aquest barri se coneix bé i des de fa estona. Ara mateix aquí estem a la parròquia Sant Joan d'Àvila, aquí prop està el patronat obrer, i una mica més enllà tenim un edifici que està a mig fer, que és el Palau de Congressos. I veiem una altra vegada com no tenim dobbers per molt de projectes socials, però avui ja sortien els diaris que el Palau de Congressos sí que s'acabarà amb fons públic què penseu d'aquestes notícies? Que és una vergonya. A mi és una vergonya perquè ven les carències que hi ha tan importants que, que, que llencin els diners per aquesta part. Primer tindria que resoldre la, la vida diària de molta gent i després està per aquestes coses. Però no. Per mi una vergonya, a part la justícia que tindria que ser igual per tots, hi ha moltes coses que no estan bé. Hi ha moltes, quasi totes, de les que fan. Hi ha moltes coses que no estan bé i, i, i, i, i lo que veiem cada dia es que no hay mucha voluntad de d'adreçar no. el mí tampoco. que podrían hacer uno no, no fan yo, también pienso que, se han estado haciendo las cosas muy mal, que, que eso, que viendo las inversiones tan monstruosas como lo que acababas de decir hace un momento y el contraste justamente es que, no sé, cosas que a veces dices... No tienen lógica. No, las entiendes, no, no, no las entiendes, ¿no? ¿Cómo se ha podido invertir tanta cantidad de, del dinero en estas cosas que además no están produciendo nada? Porque ahora mismo ni hay puestos de trabajo, ni eso tiene una repercusión económica que para nada, al contrario, se está, mm, todo lo que se está invirtiendo se está deteriorando ahí, ¿no? Todo lo que se invirtió en su momento. Efectivamente, sí se está deteriorando porque si no se termina pues se queda se va deteriorando pero es que además es parecido como aquel que empieza la casa por el tejado porque no estaba ni a mitad de la obra y ya pusieron las escaleras electrónicas que ahí a la orilla del mar y llevan las escaleras hace dos años o más cuando la obra no está ni, ni a la mitad, cuando la obra empieza a funcionar, esas escaleras ya no funcionan de ninguna de las maneras y como eso todo lo demás. Es que no sé. Y bueno, en situaciones parecidas a estas nos encontramos con muchísimas inversiones que se han hecho en los últimos años. ¿Qué pensado pensado cuando se dio aquel mensaje de, que, y de que hem viscut per damunt de les nostres possibilitats de vegades eh, bé, és una incoherència, no? Segurament no sé fins a quin punt han viscut per damunt o per davall les possibilitats, això cada qual ho sap, però inversions que no s'havien de fer sí que n'hi ha hagut més d'una. No? Tenim el velodromo també. Tenim el metro, tenim... Sí. Bueno, l'hospital de Sones Passes ja va ser una inversió molt discutida i, i a lo millor no era el moment de fer-la tampoc tots són interessos propis sí, i sí. per ells mateixos tot. Però... De totes maneres... Ens prenen per tontos, sembla que ens tenen per tontos, o és que són tontos els que dirigeixen, o ens prenen tontos a nosaltres. Sí, podria ser. Que jo no entenc res i ho veig, hi ha coses que les veig i no sóc una entesa, o si és que són uns entesos tindríeu que veure-ho més, més clar. I de totes maneres, en tot el que passi, sobretot quan és un nivell polític, està clar que, que tots som un poc responsables per distint motius. No? Primer perquè, bueno, perquè si, si els polítics són els que prenen aquestes decisions, mm. els polítics són els que nosaltres som votats. Sí. I, i, de, i per una altra banda també nosaltres, en la nostra economia de cada dia, pues, anem, diguéssim, afavorint un, unes coses a uns altres, no? aquest concepte que ara s'està manejant bastant de consum responsable, de comerç just, que penseu d'aquestes coses? Poden ser idees a tenir en compte en un moment de crisi com ara? Sí, però tampoc ajudaran molt. Eh? Jo trobo que està bé, està molt bé pensar, però no és la solució total. El que passa és molt gros i això no arreglarà gaire. Pot ajudar una mica a canviar la manera de pensar, d'actuar i tal, però realment el problema és molt més profund. No, són, no és del poble, trobo que són dels quatre que, que, que, que, que han robat i y ahora ho paguem nosaltres. Lo que yo no entiendo por qué la gente que, que ha, no sé si robado o lo que se pueda decir, ¿por qué no devuelven sabiendo que es verdad de que, de que lo han cogido? Mm, ¿Por qué no devuelven? Porque ahí está el matas, que todo el mundo lo sabemos y, y se ha visto y nada. Ahora la princesa, la princesa no, la Cristina, la misma historia. Concho, pues son como los demás, no, no es la justicia igual para todos, como decía el rey no sé, entonces te sientes que, siempre somos los mismos. Hay personas que por nada ya están en la cárcel y unas multas y, en cambio ellos que tienen y tienen y, les ciega el vicio, pues, pues no, les hacen nada. Ni siquiera se, dignan a, declarar. les piden la declaración y, y, ni la quieren entregar. Cuando yo no tengo opción, de decir ni de que no. Mi Hacienda me, me pide la declaración y no puedo decir ni que no. Y ellos con toda su cara, pues no. Y no sé, yo encuentro que, habría que atacar por algún lado. Lo que, está, lo que está claro es que es verdad que igual eh, eso de que igual tenemos el gobierno que nos merecemos, pero si no hay nada mejor. Pero también es verdad que, que también la, gente política, el, colectivo político, yo pienso que a veces utilizan nuestro voto de manera inadecuada, porque cuando votamos a un determinado partido político, igual lo votamos con idea de que va a hacer o que va a cumplir lo que dice su programa electoral y luego comprobamos que no, que, que, no cumplen, vamos, ni una parte de, todo lo que dicen que, llevan en el programa. Entonces te sientes defraudada porque dices, es que han utilizado mi voto, porque si te hubieran sido francos y te hubieran dicho, pues bueno... o se ajustan a, a, lo que realmente quieren hacer, pues ya el votante tiene opción de, decir, pues me interesa o no me interesa. A mi m'agradaria, ja per acabar un poc aquesta intervenció, que diguéssiu qualque, qualque cosa esperançadora que tingueu que dir, que penseu que o que pot servir per solucionar qualque cosa o simplement que que penseu que sigui necessari en aquest moment? Pues un canvi. Ha hi un canvi a tots els nivells i una justícia més dura per als que els hi fa falta. Però un canvi, sí. A més, jo la les pròximes votacions és que ja no tinc ganes de votar, perquè és que no sé qui votar. Perquè els voto amb una confiança i després veig que res. Tant un com l'altre, eh? O sigui, ja votar per mi ja no, no és creure, no hi crec. Molt bé. Mm, jo penso que habría que tendrían que hacer una concienciación a nivel de banqueros, empresarios, políticos y bueno, y, la gente la gente de a pie, el pueblo llano, que eso. Y yo creo que pues eso, apoyar en todo lo que sea, porque no sé si, si podremos hacer algo, pero intentarlo hay que seguir intentando. Vale, como la cosa, <laughs> la cosa se va alargando, yo, más o menos lo que ellas. Lo que pasa que, que nos vemos como... De moment encara tenim un momentet, o sea, que digo lo que... Lo que, que nos vemos como indefensos, con las manos como atadas, no, no podemos hacer nada y, y con la esperanza pues de, de a ver si, si podemos salir, si podemos trampalanteándolo, a ver cómo puede salir Molt bé. la cosa. Pues moltes gràcies a na Rosa, a na Sole i a Margarita. I bueno, gràcies per participar en aquest programa que és Paraula de Tortuga, que ho podreu escoltar a Ràdio Tortuga, probablement des de demà que a la web eh, radiotortuga.org. Aquesta és una ràdio que està precisament per donar veu a gent que simplement que tingui coses que dir. Vale, gràcies. gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I ara pues, aquesta festa se va animant un poquet, ja veig que per aquí han retirat taules però han començat a treure guitarres, la qual sempre és molt encoratjador. Mentrestant, escoltarem una cançoneta de Sixto Rodríguez, per què no? Una altra vegada en Sixto. Was it a huntsman or a player? that made you pay the cost that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek? That made you Tom the Curious, that makes you James the Weak. Self pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave you and I'll never look behind. Cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So can't convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. and you assume you got something to offer. Secret shiny, in you. much of you is repetition that you didn't whisper to him too? Sixto Rodríguez, fenomenal, no me cansaré de dir-ho, Searching for the Superman, per qui no ho hagi vist, encara podeu veure aquest documental eh, en el Cine Ciutat i en aquest moment ja tenim aquí eh, dues persones que s'acaben de seure a la vora meu. Jo pensava que vendrien a xerrar, però com que han començat a treure guitarres i ara ja no xerren, sinó que toquen, espero que cantin qualque cosa. Tenim en Enric i en Enric. N'Enric jove, no sé si està molt convençut, però n'Enric també jove eh, ho té molt clar. <laughs> ho té molt clar que és el que vol tocar. Com esteu? Com esteu? Ben està sent, eh? Ah, bueno, però mm, si te poses aquests auriculars veuràs com... Me sentiran molt millor. Tu també, Enric, veuràs. Estupendo. I de, si vos voleu presentar, eh, Enric, tu ets el director d'escola d'aquí. Efectivament. I d'altres coses, perquè jo he dit que també eres president de l'associació Barri, també. Sí. No sé si encara ho ets. En, eh, o... No, actualment no ho som, és en Jaume, però jo encara som membre de, de la Junta Directiva. A part d'això, també som el secretari de la cofradia. Eh, sí mateix, i de... <laughs> tens molta de feina per aquí. Aquesta festa la feis cada any. Exacte. I és un moment com, a, com si fos un sopar de germanor, realment. Sí, aprofitant que és la, festivitat de la parròquia, que és Sant Joan d'Àvila, i després sempre fem una torrada. Sant Joan d'Àvila realment és el dia 10 de maig, però sempre aprofitam el dissabte abans o el dissabte posterior, dependent de la, de la data bon cau. És una festa molt alegre, amb molta participació, com he vist, eh, enguany amb la ràdio, inclús. Perfecte veurem com sortirà, però jo crec que, que, que era un, un reflexe de lo que ha estat. I, i bé, eh, jo crec que si us animeu a tocar qualque cosa... Bé, eh, no sé exactament quina cançó agradaria a la gent, però poden començar amb qualque cosa mallorquina. Esparada de Vall de, Esparada, Esparada de Vall de Mossa, per exemple. Vinga. Vinga. Păzălates no-mi valen perquè son millor. Perquè son millor i perquè les a no en valen Perquè som pinyons Perquè els rob ses gulles de rebocell me llama. Me llaman el parado porque me paro. Me llaman el parado porque me paro. Però m'ha sonat molt bé, eh? En tot el vespre encara no havíem posat cap cançó més mallorquina, és a dir que ha vengut perfecta. Estic content. Molt bé, molt bé. Aquesta l'has tocada més d'una vegada. Bé, eh? eh, l'he cursada. L'has cursada. L'he cursada una miqueta. Ja fa estona que, que te dediques a cantar i a tocar? Des de que tenia 9 anys. Així mateix? Fa un parell. I, entenc en tens 61, eh, I, i, compte. I ho fas amb la mateixa passió i les mateixes ganes de sempre. Sí. A més, el que jo dic és la meva dona. En l'estiu vaig a tocar els les turistes. En el seu permís. Efectivament. I ho de fer bé, perquè moment me paguen i et somos encara damunt me donen propi noviades. No hi ha ningú que s'ofengui, sinó que tot està, tothom està ben content. Molt bé. I Enric, tu mos vols tocar qualque cosa? Eh, no en Bueno. Ell, ell me n'ensenya, però Bé, jo com que veig que teniu dues guitarres, dona per fer un duo. Un duo de guitarres i de veus. Sí, acertant la cançó pot ser que sí. I qui en quanta? I quina? Jo? I és quina? I tu, mestre. que tenim la plaça. Vinga, que aquesta és una immediata. Au, ah, ja. Ah? La Catalina de plaça aquella que va nespar. Li encengueren sa traca i ella tota s'assustà. Va sortir en camieta, tan sola duia corset i la tan guapa que anava pareixia un bebé. Tittirudirudirudirudic quack quack quack Tittirudirudirudirudic quack quack quack Tittirudirudirudirudic quack quack quack Quack quack quack quack quack quack Now vinc un soldat i una criada anaren darrere un cantó i el soldat li tocava lo que no estaves diró. Va sortir el cabo de guàrdia, ai, acompanyat del major i dels crits que els hi foteren. Se va acabar sa funció. Titirurirurit, tirurirurit, quac, quac, quac. Titirurirurit, tirurirurit, quac, quac, quac. Titirurirurit, tirurirurit, quac, quac, quac quac, quac, quac, quac, quac, ja hi som, ai! En Joan quan va arribar va dir, mo mare, jo venc. Ai, fill meu, jo no t'entenc, si no parles molt més clar, perquè te veig ben suat. Ai, Joanet, de la meva ànima, te donaré una passeta per anar a comprar un gelat. Ai! Titiruriruric, tiruriruriruric, quac, quac, quac. Titiruriruric, tiruriruriruric, quac, quac, quac. Titiruriruric, tiruriruriruric, quac, quac, quac. Quack, quack, quack, quack, quack, hollering at me. Titiruriruric, tiruriruriruric, quack, quack, quack. Titiruriruric, tiruriruriruric, quack, quack, quack. Titiruriruric, tiruriruriruric, quack, quack, quack. quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack. I see. Jo crec que eh, amb aquestes cançons passarem aquí el vespre eh, si s'animes a festa. Nosaltres estem aquí els que faci falta. La de Litos volen. I de venga. I de venga. Espera, que no me acuerdo cómo se empieza, ¿qué te crees? Mocita. dame un clavel, dame un clavel de tu boca, que en eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca. Yo te daré un cascabel, te lo prometo, mocita si tú me das esa miel que llevas en la boquita, clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón, yo te canto, clavelitos, colorados igual que un fresón, que algún día, clavelitos, de tarde y a mediano vi tu boquita de guinda y no he visto en Santa Cruz otra boquita tan linda porque al besar el clavel que llevabas en el pelo con ello yo creí ver un pedacito de cielo. Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón. Hoy te traigo clavelitos colorados igual que un fresón. Si algún día clavelitos no lograra poderte traer es que no me dejó mi mujer. Bravo, bravo, bravo. Gràcies. Quina festa. Jo he vist aquí gent que feia bones ballades. Ah, sí? Sí, sí. Jo com que d'on s'esquena no l'he vist. Els ulls s'esquena, no, però se movien, se movien, eh que sí? Perfecte. I per això serveix la música. Perquè ara heu fet un tema que és un vals, no? Sí. I abans també. També, exacte, dos. Dos seguits. Dos seguits. I, i el primer era una jota o què era? Un, un bolero? Un bolero. Perquè els ritmes, després, dins la música, bé, això no era popular mallorquí, però les altres dues sí, i tenim el bolero, tenim la jota, tenim eh, quins altres ritmes s'empleen? Bé, eh, aquí tenim boleres, boleros, jotes eh, mateixes, eh, no sé, n'hi ha, ha bastantes, hi ha bastant de, de ritmes a Mallorca. Sí mateix. I de... jo vos convidaria a fer-ne una altra, però tampoc vos vull emprenyar molt, és a dir que si... Uh... Jo, aquí està tothom segut i escoltant, ja. la qual pareix que, pareix que s'ha posat un poc exigent. Este. No tomeu penya però això no serà ni mateixa ni, ni boleres, eh? Això serà una cançó, una cançó. Idò, una, cançó. una d'Antonio Penya. Ah, idò. Vaig com loco per tornar a veure't, tocar els teus cabells, besar-te sa boca i en su mas perfum que te'n revolta. I és que t'he dut tant a dintre meu que no res sé fer si no tenc de vora. I si no vols que em mori, torna. Torna pres. torna que mor de ganes per cantar-te ai una venera la vaig escriure un vespre que t'enyorava i que tu no hi eres té una coseta dolça que és qui l'escolta ai s'enamora quan de sa fragància ferma del teu cosset i del seu encant que com un jonc s'engronça quan tu passes aire gira per mirar-te i fins i tot la mà atura de fer ones i fins i tot la mar Vaig con loco per tornar a vora, tocar els teus cabells, besar-te sa boca i ensumar el perfum que te'n revolta. I és que t'ha dut tant a dintre meu que no res sé fer si no tenc de vora i si no vols que em mori torni torna fred. Torna que mor de ganes per cantar-te ai una veneta. La te vaig escriure un vespre que t'enyorava i que tu no hi eres. Té una coseta dolça que és qui l'escolta ai, s'enamora quan de sa conyència estem del teu cosset i de son amor que com un jonc s'engronça. quan tu passes l'aire gira per mirar-te i fins i tot la mà s'atura de fer ones i tot la mà. S'atura de fer, torna que mora de gana per cantar-te, ai, una venera. La te vaig escriure un vespre que t'enyorava i que tu no hi eres té una coseta dolça que és qui l'escolta mai s'enamora com de sa cadència hermosa del teu cosset fins i tot la mà s'atura de fer ona. Això era una vanera. Una vanera. És un ritme bastant peculiar, també. És així, sí. Sempre amb aquelles històries, com a romàntiques i... i a Calella en tenen molta fama de cantar maneres i efectivament totes conten històries de... inclús de pirates. Jo, de pirates també, sí. Normalment, normalment així amb bueno, històries d'amors, d'enyorances, de traïcions també, no? Sí, sí, sí. La Lola, per exemple, és una, una història un poc, un poc així. I jo te volia demanar, mm, qual cançó que sigui com més de sa terra, més, més pallesa? Uh, ja l'hem feta. Ja l'hem feta. Encantada. Jo ara estic pensant en, en aquestes cançons que fan Biel Majoral, aquestes coses que són així, que, que, que són com a més aràbiques, quasi, quasi. Ja t'entenc. No... Però és un altre ritme sí, molt sí, distint. Sí, és, eh, és un estil que jo no, no, no practic, no és que no m'agradi, eh? diferent, però no, no hi estic molt habituat. I de... No sé si en Enric mos volia mos volia mostrar una altra cosa que està prenent, que està prenent. No, sí, a lo millor. Uh, ja anem. És que no, no puc tocar massa coses perquè és que no tinc eh, ni nivell que ell té de guitarra, saps? Bueno, però pot tocar el que pot tocar, segur que sí. To tocar-lo Vinga, tens el Només si te fa ganes, també. Imagina, que ho saps. Eh, vinga. Sé molt poc. Vinga, que t'ajudarem a cantar-la. No, no, no tinguis por. Tira'm, eh? imagina. Vinga. Tu la saps tocar? o menos. Toque, eh? Vinga. Hauré de cantar poquet. Canta el que sigui. no encara no, no la tenim molt practicada, però bé, mira manco, eh? mira manco. Molt bé. Jo Gràcies. Crec, jo crec que hem um, fet ja una bona ballada. Si mos queda qualque tema a la recàmera encara estem atents de fer-lo i si no, mm, vos convidaria a fer, dir qualque paraula a qui tingui ganes de xerrar amb aquests micròfons però veig que tots teniu ganes d'escoltar en <laughs> la qual me pareix que jo crec que està bé per avui moltes gràcies per haver participat aquí en Enric i en Enric. També moltes gràcies a les que heu estat en aquesta festa. Nosaltres especialment mos heu tratat molt bé, mos heu alimentat una mica també, no només de menjar sinó d'esperit i mos ha agradat molt. Que diu? Una canció per a cantar todos? Pues a lo millor sí, igual que cosa que sigui més participada per tancar ja aquesta jornada. Tots se vol jo pillar ja, no? ¿Verdad? Ah? El allà, sí. Ah? Ah, cuidado. Què? Aquesta, aquesta vol tots. Ah, vinga. I, I si no, poden cantar, jo què sé. Espera, veuràs. Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. no se lo des a nadie, fielito lindo que a mí me toca. ¡Ay! Es el lunar que tienes, fielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, fielito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, ay. cielito lindo los corazones. Ay, ay, ay, ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. De tu balcón al mío, cielito lindo, no hay más que un paso. Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo. Pájaro que abandona, cielito lindo, su primer nido. Si lo encuentra ocupado, cielito lindo, bien merecido. ¡Ah! ay, ay, ay! cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, y cielito lindo, los corazones de la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Una flecha en el aire, cielito lindo tiró Cupido. Él la tiró jugando, cielito lindo, y a mí me ha herido. ay, ay, ay! corazones. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores, porque cantando se alegran el cielito lindo. Los corazones. Bravísimo. Bravísimo Enrique y su coro. Gracias. Bueno, escuchamos ya de fondo la sintonía del programa Paraula de Tortuga y nos vamos a despedir de esta noche maravillosa y os agradecemos muchísimo la calidez, el cariño y el amor verdadero que habéis manifestado esta noche aquí. Así que, bueno, esperamos que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. Fins a la pròxima edició de Paraula de Tortuga. Vos convidam a escoltar això a radiotortuga.org.